ta opcionia en exesan hepse stosan ego poreuema proximatio polen posu hesduge recaton de narion posu he felonne dia cosio de narion poi lu legais la be hecaton de naria u dunata itosuto τόσου του καθέστε κεν παρά τον προαγοραστόν, παρά τον παραδρόμον καί τον φασκιόν. Τι το όσο, χωάν κελεύεις. Δος αυτοί εκατόν εικοσι πέμπτε δενάρια. Αγόμεν καί προς οθόνιο dos hemin epicarsia cae tessara lentia. Posu panta? Triacosion de enarion. Posae eisin horai. Eede octo.